Women out there don't mean no one man, no girl. I'm leaving St. Louis. I'm going out grand. make my trouble just bigger. When I hit Grand Avenue, look like my trouble see everything that pretty Miss So-and-so do. Oh, listen, kind mama, don't worry about your date when I'm gone. Now, listen, kind mama, don't worry about your date when I'm gone. You know what about your kind mama, I ain't gonna do nothing wrong. Yine bir pazar akşamı 21 Ağustos 2016 saatlerimiz 21.06'yı gösteriyor. Ee, Bob Dylan'ın 50 e, yıllık müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programının e, açılışını Roosevelt Skies'la yaptık. Sykes. Roosevelt Sykes, Highway 61 Blues. Niye yaptık Mahir? Niye yaptık? Çünkü senin de bahsettiğin gibi çünkü bu hafta artık Bob Dylan'ın 6. stüdyo albümünü çalmaya başlıyoruz. Hı. Hmm. 6. stüdyo albümü Bob Dylan'ın Highway 61 Revisited ismini taşıyor. Ee, Birçok açıdan çığır açan bir albüm. Ee, isminden başlayalım. Ee, Bob Dylan işte akustik, folk, e, protest müzik sahnesine damgasını vurduktan sonra ee, bazıları tarafından ani bulunan ama bazıları tarafından da kayıtlarında konserlerinde izi sürülebilen bir değişim sonucunda e, tekrar işte blues temelli bir e, rock and roll formatına dönüyor. E, bundan dolayı zaten ilk albümde folk bir albüm olmasına rağmen aslında blues parçalarından, cover blues parçalarından büyük ölçüde oluşan bir albümdü. E, dolayısıyla bana 61. Otoyol Highway 61 yabancı değil mesajı veriyor gerçekten fiziksel olarak da yabancı değil. Çünkü e, Dylan'ın çocukluğunu geçirdiği e, Minnesota'nın içinden de geçen bir otoyol bu. E, bundan dolayı çaldık diyebiliriz. Peki. E, evet, 6. stüdyo albümü dedik. 9 parça var ve e, açılış parçası aslında Dylan'ın belki en tanınan, sevilen e, parçalarından bir tanesi. Like a Rolling Stone. Ee, bir parça bu ee, şarkının üstünde ee, zaman geçireceğiz. geçen hafta da söylemiştik ama yeniden hatırlatmış olalım. Beşinci stüdyo albümünü 1965 Mart ayında yayınlamıştı. Bringing It All Back Home. içinde elektrikli çalgılarla yapılmış icralar vardı. üstünden 6 ay geçmeden Ağustos 1965'te Highway 61 Revisited geliyor ve artık Bob Dylan'ın tuttuğu yeni yolun e, ne olduğunu e, açık seçik e, bir şekilde tereddüte yer vermeyecek bir şekilde gösteriyor. E, daha önceki albümlerinde de olduğu gibi e, ilk e, parça hep e, vurucu bir parça oluyor. E, like Rolling Stone'u seçmesinde de herhalde e, bunun e, etkisi olsa gerek diye düşünüyorum e, Dylan'ın bu albüm için. Evet, e, Roosevelt Sykes'la e, programa girmiştik. O da Highway 61 Blues ismini taşıyan bir parça olduğundan dolayı girmiştik. E, Dylan e, bir yandan geleneklere olan bağlılığını e, öne çıkartırken öte yandan bu albümde e, yeni hatta daha önce aslında albüm çıkış tarihine az önce Güven abimle dediği gibi baktığımız zaman daha önce yapılmayan bir şey yapıyor. Ee, şu anda baktığımız zaman bugünden bu albümü e, Highway 61 Revisited'i dinlediğimiz zaman e, çok tanıdık gelebilir e, albümü artık e, popüler kültür içine iyice girdiği için parçalar ama şunu unutmamamız lazım. 1965 senesinde Kasım ayında Beatles e, Rubber Soul albümünü kaydetmek için stüdyoya girdiğinde e, sürekli plaklarına dönen albümlerden bir tanesi de Highway 61 Revisited Bob Dylan'ın. E, Rolling Stones e, o dönemde faaliyetteyken Highway 61 Revisited yine onları e, epey etkiliyor. E, e, dolayısıyla aslında pop müzik tarihine damga vurmuş bir albüm. E, bugün tekrar geriye dönüp baktığımızda anlamıyoruz. Hatta pop müziğin türünü az önce Güven abinin bahsettiği Like a Rolling Stone... E, şeklini değiştirmiş bir parça. O güne kadar işte iki buçuk dakikadan uzun, par uzun parçalar radyolarda kendine yer bulamazken hatta Columbia ilk çıkarttığı single'larda <laughs> Like a Rolling Stone'u e, plan A yüzüne yarısını B yüzüne diğer yarısını koyuyor ki hani radyolarda çalınabilsin diye. E, DJ'ler e, dinleyicilerden gelen e, aşırı istek üzerine plağı böyle canlı yayında öteki yüzünü falan çeviriyorlar parçayı. <laughs> Bunun üzerine Kolombiya işte e, bütünlüklü bir e, versiyonunu çıkartıyor parçanın falan. E, böyle çığır açan bir albüm e, ve bunun açılış parçası Like a Rolling Stone diyebiliriz. E, evet. Rolling Stone dergisinin de e, şimdiye kadar yapılmış en müthiş 500 albüm e, diye bir listesi var. E, gal galiba 2004'te diye hatırlıyorum ilk yapılışı. Sonra iki, 2012'de bir güncelleniyor bu liste. E, 500 şarkılık bir liste. Bu 500 e, pardon 500 albümlük liste. Bu, bu listede e, Y Bob Dylan o 11 albümü yer alıyor ve de Highway 61 Revisited e, bu listenin dört numarasında. Yani gelmiş geçmiş en müthiş dördüncü albüm. İlk üçünü merak edebilir dinleyicilerimiz. E, bir numarada Beatles'tan e, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band var. İkide Beach Boys Pet Sounds. Üçte yine Beatles Revolver. Dörtte de Highway 61 Revisited'le Bob Dylan. E, ee, Bob Dylan'ın bir sonraki stüdyo albümü Blonde and Blonde 9 e, numarada aynı albümde. Derken 16'da Blood on the Tracks, 31 e, numarada Bringing It All Back Home geçtiğimiz haftalarda çaldığımız bir önceki stüdyo albümü. 97'de Free Will'in Bob Dylan yani bir önceki yok iki önceki albüm Bob Dylan'ın. Ee, 174'te yine Bob Dylan'dan Desire, 2, 204 sırada 204. sırada Modern Times. Bakıyorum başka. girmiş baya. Girmiş. 292'de The Basement Tapes The Band'le beraber. 303'te John, Wesley Harding. 11 tane saymak kolay değil. 385'te Love and Theft ve 410 numarada da Time Out of Mind. Bu gibi listeleri ben genelde pek sevmiyorum gerçi. Hem insanda böyle bir yetersizlik hissi uyandırıyor. Ya bu kadar ne çok albüm var dinleyecek diye. Baştan diyevereydin şu <laughs> O kadar okuduk. Ya bu şeyi hatırlattı. Madem öyle e, bu Highway 61 Revisited albümünün son parçası. E, albümdeki tek akustik parça Desolation Row 11 dakika bu albümün kayıtları sırasında e, Bob Dylan'ın standart e, çalışma metodu olan hücum kayıt yönteminden vazgeçiyor. Hatta ortalama olarak işte bir parça e, 11 e, ayrı e, tekrarla falan e, hmm. son hmm. halini bulmuş. Bu Desolation Row'un e, yorumlarından bir tanesi sırasında işte e, kayıt odasında e, Tony Grover var harmonikacı bir de başka biri daha var hatırlamıyorum müzisyenlerden. Ya gitarı çok akortsuz diyorlar birbirlerine. İşte dönüp şey e, Grossman'a, Albert Grossman'a söylüyor. Ya gitar akorsuz ya bırakın çalsın diyor o da böyle çok bilirmiş gibi. O Dylan çalıyor 11 dakikayı bitiriyor sonra şeye geliyor stüdyoya geliyor dinlemeye çaldığını. Ya niye söylediniz 11 dakikayı çaldım sonuna kadar akorsuz bir gitar diye fırçalıyor böyle şeyi Albert Grossman'ı. Biz de bir şey diyemedik diyor yani. <laughs> Onun üzerine şey e, Tony Glover. Neyse bu da böyle bir e, anıydı. Şimdi lafı biraz uzattık aslında. Güven abi senin de diyeceğin bir şey yoksa senin az önce bahsettiğin bu çığır açan parça Like a Rolling Stone'un oluşum sürecine ilişkin e, Martin Scorsese'nin e, No Direction Home filminden bir ses kaydı var elimizde. Bunu ve üzerine hemen parçaya girsek mi? Ne dersin? E, gayet uygundur bence öyle yapalım. Peki. E, Al Cooper konuşuyor bu ses kaydında. Ee, kendisinin de biraz bu albümde nasıl yer aldığını anlatıyor. Çok da hoş bir hikaye. Ee, Bilare biraz mealini konuşuruz ama şimdi e, bu konuşmayı ar arkasından da Rolling Stones, Rolling, Like a Rolling Stone'u dinleyelim. Once upon a time you dressed so fine You threw the bums a dime in your prime Didn't you? <clears throat> found myself writing this song, this this story, this uh, this long piece of vomit, uh, 20 pages long, and uh, out of it, i I, I took like a Rolling Stone, and I made it as a single. And I'd never written anything like that before, and, and uh, it suddenly came to me that that was that was what I should do. After writing that, I wasn't interested in, in, in writing a novel or a play or anything. Like I knew, like I just had too much. I wanted to write songs about having to scrounge you next, meow. Okay, Bob, we got everybody here. Let's do one. And then... Producer named Tom Wilson invited me to a recording session, and me being 21 years old and incredibly ambitious and a big Bob Dylan fan, I decided I was going to play on that session. There was another guitar player who sat down and was uh, warming up, and just was playing far beyond my abilities. And he turned out to be Mike Bloomfield. I packed up my guitar and I went into the control room where I belonged. After the first couple of hours of the session, they moved the uh, organ player over to piano. And, uh, uh, and I said, Well, here's another chance for me. So I said to Tom Wilson, why don't you let me play the organ? I got a great part for this, which was total bullshit. And uh, Tom Wilson said, Oh man, you don't play the organ, you're a guitar player. I said, I got a really good part for this, I can play it. He said, Al. And just then, someone came and got him to take a phone call that came in for him. So he didn't say no. Like a Rolling Stone. Uh, remake, take one. What are you doing there? At that point, he really could have just busted me and got me back in the control room. But he was a very gracious man, and so he let it go. And so I began to play in the verses. In the beginning, you hear me come in always oh, an eighth note behind the band to make sure that I played the right chord. The band would go boom, boom, and I'd go like that boom, huh, boom, huh, huh, like that. They started playing it back. After about a verse or two, Bob said to Tom Wilson, Hey, turn the organ up. And Tom Wilson said to Bob, Oh man, that guy's not an organ player. He's just. Then Bob said, I don't care, turn the organ up. time, you dress so fine. Do the bumps a dime in your prime. Then you. People call, say, beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all. i kidding you. You used to laugh about. you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. vacuum of his eyes and say, Do you want to? Rolling Stone Bob Dylan'dan dinledik. E, nasıl bir his diye soruyor Bob Dylan. Evsiz barksız olmak, e, tanınmayan, bilinmeyen biri olmak, yuvarlanan bir taş gibi olmak e, bu şarkısında. Demin galiba programa biraz selamsız sabahsız girmiş olduk. E, ben Güven Güzeldere ve stüdyoda Altı Güzeldere ve Mahir Ilgaz e, programı birlikte yapmaktayız canlı yayında zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. E, like a Rolling Stone e, içinde yer aldığı albüm gibi Rolling Stone dergisince e, dünyada yapılmış en iyi 500 şarkı arasında gösteriliyor. E, yorumlamayan müzisyen neredeyse yok gibi e, Rolling Stones'dan e, Jimi Hendrix'e kadar bunlardan bir tanesini ee, bugün programda çalacağız. Kalanlarında belki özel bir Like a Rolling Stone programı yapıp o zaman e, çalarız diye düşünüyoruz. Ee, iki sene önce de e, bir müzayede de Bob Dylan'ın e, kendi el yazısıyla e, yazıp çiziktirdiği Like a Rolling Stone şarkısının sözleri bir dünya rekoru kırarak 2 milyon dolara satılmış. Ee, e, doğrusu bilmiyorum bu para e, Bob Dylan'ın mı cebine girmiş yoksa başka birisinin elindeydi e, para oraya mı gitti e, bunu belki Mahir ya da Altı biliyorsa söylerler e, fakat parçanın başında size e, Bob Dylan ve Al Cooper'ın e, seslerini dinlettik biraz e, ondan da bahsedelim Al Cooper'da e, Bob Dylan gibi e, bir Musevi ailesinin çocuğu ve asıl adı olan Alan Peter Cooper Schmidt yerine müzik dünyasında daha e, kolayca hatırlanacağını düşündüğü Al Cooper ismini almış. E, ben şimdi biraz sözü altıyla Mahir'e bırakıyorum. Evet, Al Cooper albümün yapıldığı günlerde 21 yaşında ve... Öncesinde Dylan konuşuyor bu arada kayıtta. Hı, ve bir e, Bob Dylan hayranı ben ben bu şeyde mutlaka çalmalıyım. E, bu bu albümde mutlaka yer almalıyım e, diye de bir kararlılık içinde e, albümün prodüksiyonunda Tom Wilson başlıyor fakat Tom Wilson sürdüremiyor. E, arada Bob Johnston'a geçiyor. O, onun da hikayesi ilginç. Onu da anlatırız. E, ama e, albümün ilk kayıt seanslarında henüz Tom Wilson e, prodüktörlüğü yapıyor. Tek parça zaten dinlediğimiz Like a Rolling Stone. Evet. Onda. Ve El Cooper e, gitar çalacağım diye gitarıyla ve hevesiyle beraber stüdyoda fakat e, şeyler ısınma turları yapılırken bakıyor ki e, kendi gitar yeteneklerini fersa fersa aşan bir başka gitarcı var. Mike Bloomfield. Onun da hikayesi ilginç. Bir ufak araya parantez açayım mı? Lütfen. Bloomfield stüdyoya giriyor böyle. Al Cooper iki saat önceden gitmiş. Bütün stüdyo müzisyenlerinin önce hazırlanmış falan böyle. Hani yeri kapılmasın diye. Bloomfield eline böyle gitarıyla giriyor telecaster'ıyla. Bir baktım diyor sırılsıklam böyle dışarıda yağmur yağıyor diyor böyle fırtına. Böyle sırılsıklam bir gitarla biri girdi diyor. Böyle bir köşede sessiz diyor böyle şey yaptı. Bir bes parçasıyla gitarı böyle kuruladı diyor. Ondan <laughs> sonra da hayatımda duyduğum en iyi gitarı çaldı diyor. Evet. Ee, o, o yüzden El Cooper hızlıca anlıyor ki gitarda kendisine şey yok, ekmek yok. Ee, ne yapacağım diye düşünürken e, daha önce orgu çalmakta olan e, müzisyene sen piyanoya geç deniyor. O piyanoya geçince org boş, boş kalıyor. El Cooper hemen diyor ki Tom Wilson'a ya bu bu parça için şahane bir şey yaptım. Or, org bölümü e, hazırladım. Tamamen bu bir palavraydı diyor. Hiçbir şeyim yoktu hazırlığım. E, çünkü orkçu filan değil. E, Tom Wilson kendisine ya sen orkçu değilsin. Nereden çıkıyor bu, dediği zaman yok yok şahane bir hazırlığım var. Bu, bu kaçmaz bu filan diyor. Tom Wilson ya el dediği anda telefon çalıyor. Tom Wilson'a telefon gidiyor Tom Wilson Al Cooper diyor ki evet Tom Wilson hayır dememişti bana. <laughs> Demek ki ben bunu evet sayıp e, şeyin orgun başına geçiyor ve provalarda çalmaya başlıyor. Fakat gerçekten bir yetenek çünkü e, bu, bu albümün sound olarak bir önceki albüme göre üstünlüğü de diyeceğim. Bir farkı ve üstünlüğü. E, Ork mükemmel şekilde Bob Dylan'ın o zamanki sound'unun içine oturuyor. Gerçekten de hani ya hakikaten böyle bir eksiklik varmış dedirtiyor insana. Aslında bir öncekinde öyle bir şey hiç aklımdan geçmese de bunu dinleyince ha eksiklik buymuş dedirtecek kadar mükemmel bir şey yapıyor, katkı yapıyor. Ee, ve biraz provadan sonra bu, bu, bu Bob Dylan'ın kulağının çok delik ve şey olduğu, iyi olduğu, hassas olduğunu hep söylüyoruz zaten. Diyor ki Tom Wilson'a ya şu orgun sesini yükselt. Ee, Tom Wilson diyor ki ya o orkçu falan değil. <laughs> yaramaz senin işine. Bırak. Fakat şey Bob, Bob Dylan hiç böyle şeyler kulak asacak bir kişi değil. Yok yok sen arttır bunun sesini diyor. Ee, Umurumda değil aç diyor sesini. Evet. O gerçek... zamanlarda Tom Wilson'la böyle hafiften sürtüşmeyle başlamışlar. Sürtüşme evet. Tom Wilson benim geldiğim noktayı tam anlayamıyor, hazmedemiyor filan diye. Yani, haz... yani, hazm, yani... Ha, hazmetmek o anlamda değil de şey kavrayamadı. Kavrayamıyor diye öyle bir his içinde biraz. Bu arada Tom Wilson böyle Sanra ile falan çalışan çok e, üst düzey C caz kökenli. Evet, önemli Dolayısıyla bir biraz da kuralcı hani yani e, öyle orkçı olmayan adamı ork çaldıracak gibi değil <laughs> ama ilginç bir şey oluyor. Müzik tarihindeki en e, güzel rastlantılardan bir tanesi deniliyor popüler müzik tarihindeki. Bu Al Cooper'ın bulduğu e, şey e, org e, bölümü için. E, Al Cooper kayıtta da söylüyor bunu az önce dinlettiğimiz ses kaydında. Ya zaten hani e, hata yapmamak için hep e, önce grup giriyordu. Ben arkadan takip ediyordum. O, o, o parçadaki Sekiz, o sincopated. Sekizde bir evet, evet sekizlik nota ve bir sekizlik nota geriden geliyordum. Böyle o yüzden bum bum bum <laughs> bum şeklinde e, gidiyor diyor. O, o ritmik duygu da aslında adamın e, aman patlamayayım <laughs> şeklindeki düşüncelerinden çıkmış. Evet. Kendi hem hem içinde bu kadar doğaçlama olan hem de böylesine olağanüstü bir sonucun ortaya çıktığı bir e, müzik, pop müzik eseri sanki son yıllarda pek karşılaşmıyor gibiyiz ama bu, bu lafın sonu şey kendine acımaya döner. O, o, o, o şeye girmeyelim, o topa girmeyelim. Yani bir karşılaşırsak ben, bir şey ben okumadım. e, Bey'in e, az önce söylediğim e, müzayede konusunda 2 milyon dolara satılmış e, demiştim. Like Rolling Stone'un e, Bob Dylan'ın ilk defa sözlerini yazdığı e, kağıtlar e, 4 e, dosya kağıdından oluşuyormuş. 1965'te biliyorsunuz bir büyük İngiltere turu yapıyor Bob Dylan. E, bu turne sırasında e, bu şarkı ortaya çıkmaya başlıyor. 1965 e, Haziran ayında e, kaldığı otelin antetli kağıtlarına yazıyor. fakat bu kağıtları Bob Dylan adı açıklanmayan bir Kaliforniyalı hayranına zamanında satmış. Kaça satmış ve sattığı insanın ismi nedir? Bunlar bilinmiyor. Fakat bu Kaliforniyalı hayranı e, Sotheby's müzis, e, müzayede evinde e, yeniden e, satışa çıkartıyor bu notları ve e, yine adı e, saklı tutulan bir başka hayranı 2 milyon dolara satıyor. Benim tahminim e, Bob Dylan e, 2 milyon dolardan çok daha az bir paraya e, zamanında satmış olmalı bu notları ve sonra da çok yanmıştı. Keşke tutsaydım da şu 2 milyonu ben cepleseydim diye. <laughs> E, Çok umursamamış da olabilir bence şu noktada. E, çok, iyi bir şarkı olduğunu teslim etmek lazım. Evet. E, teslim etmek lazım. Like Rolling Stone üzerinden konuşurken aslında biraz daha bu önemli bir albüm. Bu albüm üzerinde biraz konuşmamız gerekecek iyi kötü. Ee, şey hem kayıt esnasına geri döneceğiz. Hem yarattığı etkilere hem e, yorumlara. Şimdi yorum demişken bir tane daha girelim mi? Daha ekleyeceğiniz bir şey var mı noktada yoksa? Ee, saatlerimiz 21.33 ve... ikinci İkinci parçaya gireceğiz ses kaydını saymazsak. Yok 3 pardon. bir rekor kırıyoruz. Evet. Ee, tamam. Peki Güven abi sen anons eder misin sıradaki parçayı? E, tamam. Efsanevi e, elektrikli gitarın e, sihirbazı efsanevi müzisyenlerden Jimi Hendrix'in yorumuyla şimdi dinliyoruz. Like a Rolling Stone. as I said before, it's really groovy. I like to bore you for about six or seven minutes to do a little thing. Yeah. Can they excuse me for a minute? Just let me play my guitar, right? Right now, I didn't think uh, by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine. Through the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, save the word, dog. You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to <laughs> laugh about you don't talk so loud. school, all right. <laughs> Mr. Lonely Bird, you know you only used to get juice in it. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you <laughs> just gonna have to get used to it. You say you never, you never compromise street tramp, but now you, you got to realize he's not selling uh, any alibis As he stands in the vacuum of his eyes. pretty people, they are laughing, drinking, drink and thinking that they <laughs> got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but, but you better take your diamond ring. I think you better, you better call him, babe. Yes, I know, Mr. Murray, don't worry. You used to be <laughs> so amused at the pulling refuse. When you ain't got nothing, you got a, uh, nothing to lose. You're a one now, you got no secrets. Hendrix'in yorumuyla dinledik. Like a Rolling Stone. E, Bob Dylan'ın 6. stüdyo albümünü çalmaktayız. E, like a Rolling Stone'un başka coverlarında bir başka e, özel programda çalmayı düşünüyoruz. Highway 61 Revisited. hatırlayacağınız üzere bir önceki albümünde Bob Dylan A yüzünü Bringing It All Back Home'da e, elektrikli gitar ve e, çalgılarla icra edilen şarkılardan oluşturmuş. B yüzünü akustik eski bildiğimiz Bob Dylan stilinde söylemişti. Highway 61 Revisited'de ise ee, en son parça Mahir'in de bahsettiği çok uzun 11 dakika 21 saniyelik Desolation Row e, haricinde hepsini elektrikli e, çalgılarla icra ediyor. E, bu albümün halen e, birinci şarkısında ısrar etmekteyiz. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Hatırlatmış olalım. Saatler İstanbul saatiyle 21.41'i gösteriyor. E, bir sonraki parça Tombstone Blues fakat ona geçmeden önce Mike ile ilgili belki bir şey anlatacağımız bir şeyler daha var galiba. Evet malum bir e, erken yaşta trajik bir şekilde e, ölen bir gitaristin yorumunu dinledik Jimi Hendrix'in. E, Mike Bloomfield de erken yaşta trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir başka efsanevi gitarist. Ondan biraz bahsetmekte fayda var. Özellikle çünkü Dylan'ın e, bu e, elektrikli dönemine o sound'a ciddi bir şekilde katkı sağlayan e, bir gitarist. E, ee, Bloomfield ile Dylan işte Chicago'da tanıştıkları rivayet olunuyor. E, Dylan ya gelsen benim albümde çal falan diyor. Bu şekilde müzisyen e, arakladığı aldığı <laughs> Dylan'ın çokmuş bu arada onu da söyleyelim hmm. etraftan yani o konuda hiç çekingen değil. Yani böyle bir e, ışık gördüğü zaman e, cevher hemen e, almaya çalışıyor. Bloomfield'de işte e, başta Highway 61 Revisited albümü olmak üzere ciddi katkı sunuyor. E, kendisi e, bir e, blues gitaristi aslen. E, beyaz e, Yahudi bir aileden olmasına rağmen e, siyahi e, blues, e, efsanevi blues gitaristleriyle çalmış. Onlardan e, öğrenmiş pek çok şeyi ve e, ciddi bir eroin bağımlılığıyla boğuşmasa yaşamın sonuna kadar etkisinin çok daha yüksek e, olabileceği de söylenen bir gitarist. Bununla ilgili e, bir anı var. E, e, yaşamının artık sonlarına doğru 70'lerde e, iyice piyasadan düşünce Bloomfield o dönemde yaşamını işte erotik filmlere soundtrack müzikleri besteleyerek falan e, büyük ölçüde idame ettirirken bir gün Dylan e, bu işte Hristiyan döneminde yaptığı müziklerden uzaklaşıp tekrar e, pop müziğe döndüğü günlerde Bloomfield'i gel tekrar beraber çalalım diye 1980 yılında evinde ziyarete gidiyor. Ama o kadar kötü bir halde ki ev yani pencereden falan tırmanarak adam buluyor içeride e, Mike Bloomfield'i. Ya gel işte birkaç gün sonra konserlerim olacak gel çal benle diyor. Ee, ama Bloomfield fazla ciddiye almıyor bunu yani işte bu halde herhalde istemez beni diye düşünüyor. Sonra arkadaşları Mike Bloomfield'in böyle bir teklif geldiğini Dylan'dan öğrenince apar topar bunu iki gün sonraki konserine götürüyorlar Dylan'ı tutup. Ama Mike Bloomfield yine de ciddiye almıyor olayı. Yani nasıl olsa sahneye çıkartmaz beni diye terlikleriyle gidiyor evden. Dylan sahneye çıkartmakla kalkmıyor, e, kalmıyor. Bir de e, çok hoş, çok e, övgü dolu bir tanıtma konuşması yapıyor. İşte biraz da uzun süredir sahneye çıkmayan Bloomfield'e cesaret vermek amacıyla. çok da güzel olduğu söylenen bir e, Like Rolling Stone yorumu icra ediyorlar orada beraber. Üç ay sonra da bir aşırı dozdan yaşamını yitiriyor Mike Bloomfield. Böyle de bir acıklı hikayesi var. Yazık. Değil. Ee, hiç böyle bir bağımlılığı olmayaydı nasıl bir sanatçı olurdu ee, bunu <clears throat> yarın sabah 11'deki Sanat Uzun İlham Sonsuz programına irdelemeyi bırakalım. Reklam mı aldık? Ee, onlar güzel irdeliyorlar bu konuları. Biz şeye bakalım. Ama Şimdi... onunla ilgili bir ufak not daha düşeyim. Ee, bu dönemde Dylan'ın da boğuşmakta olduğu tırnak içinde söylüyorum bunu. Dylan da bu dönemde çok ciddi bir e, hmm, derecede tabii. narkotik e, maddeler <laughs> e, kullanıyor. E, hatta bununla ilgili kendisine sorular soruyorlar işte hani bu e, sanatsal çıktığınızda bir etkisi öyle bir şey yoktu diyor. Ama beni daha uzun süre yazabilmek için e, ayakta tutuyordu ama sağlığıma da çok kötü etkisi oluyordu. Ee, Özellikle amfetaminden bahsediyoruz Tarzı, evet. herhalde. Ne, ne, yani yaratıcılık açısından bir etkisi olmuyordu ama geceler boyu ayakta durup o şarkıları yazabiliyordum bu sayede diyordu. Ama işte bunu da çok uzun süre e, yapabilecek gibi hissetmiyordum diyordu ve demiş e, Clinton Halin'e sanıyorum o meşhur evet, uzun evet, röportajda. Evet. Ee, böyle de bir bu, şey de var. Bu, e, amfetamin nasıl bir şeyse 60'ların olayı belli ki. Çünkü mesela Leonard Cohen de Hidra'daki adı, Hidra adasındaki evinin bodrumuna kapanır. 10 gün ya da 15 gün hiçbir şey yemez. Ağzına bir lokma koymaz, uyumaz ve 10 günde bir roman yazar. Sonra da bayılıp kalır ortalık yerlerde ama e, ve şey çok çok ciddi sağlığını bozar. Ama demek ki 60'lı e, yıllarda böyle bir şey varmış. Evet, e, 60'lı yıllar bir de işte deneme yılları falan filan diye geçiyor. Bob Dylan denemeye, deneylere pek açık bir kişi. Öyle bir dönemi de olduğunu biliyoruz. Peki bunu da söylemiş olduk. Evet, e, sıra galiba geldi. E, bir sonraki şarkıya albümün ikinci parçasını çalmaya hazır mıyız? Çok heyecanlı. Oraya mı geldik gele gele? <laughs> galiba görebildik. E, bu arada e, bir e, Twitter'dan gelen bir duyuruyu da burada aktarmış olayım. Highway 61 Revisited albümünün bir e, monografisi yayınlanacakmış Eylül ayında. Kara Plak yayınları tarafından e, çıktığı zaman yeniden anons ederiz. E, programda da bahsederiz ama şimdiden sözünü etmiş olalım. Evet heyecanla bekliyoruz bu konudaki her türlü e, yeni girdiği <laughs> kütüphanemize diyelim. Evet. Peki o zaman bir sonraki parça nedir? Ben kayboldum. Hangi parçaya giriyorduk? Neredeydik? Ee, yap, çaldığımız ses kaydını da sayacak olursak beşinci Pro, e, beşinci şarkısı programımızın e, Bob Dylan'dan dinliyoruz. E, albümün ikinci parçası Tombstone Blues. Müzik the sweet, pretty things I'm betting now, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Belle Star, she hands down her wits. Jezebel a nun, she violently knits a bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with a tombstone blues. hysterical bride in the penny arcade. Screaming, she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says, My advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, Stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. John the Baptist after torturing a thief. Looks up at his hero, the commander in chief, saying, Tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander in chief answers him while chasing a fly, saying, Death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I am in the kitchen with the tombstone blues. King of the Philistines, his soldiers to save. Puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves. Then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. the geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone. But the tears on her cheeks are from laughter. wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Women once unwrapped the bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells road maps for the soul to the old folks' home and the college. wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Alright. Dylan'dan dinledik albümün ikinci parçasını Tom Stone Blues. Ee, saatlerimiz 21.53'ü gösteriyor. Ee, istediğimiz kadar e, parça çalamadık bu programda ama e, albümün <clears throat> devrimci derecede önemini göz önünde bulundurduğumuz zaman biraz fazla konuşmamız mazur görülür umarım e, konuşmak demişken hemen notlarıma döneyim. E, Bob Dylan o günlerde diyor ki şey e, elektrikli enstrümanları geçmiş olmasını eleştirenlere karşı e, benim sözlerim, şarkı sözlerim e, şeyler, resimler gibidir ve de e, eğer e, rock müzik e, bu resimin içindeki renkleri daha iyi ortaya çıkaracaksa e, ben de bunu yaparım diye böyle bir e, hoş bir tanımlaması var. yine şeye döndüğüm zaman Bob Dylan All the Songs kitabına orada e, Highway 61 ile ilgili diyor ki bu albüm e, tam kendini bulmuş Bob Dylan'ın ne olduğunun tam özeti gibidir adeta. E, Bob Dylan da orada diyor ki bu bu albüm benim e, sanatımın bir e, özü gibi. E, burada aslında ben folk şarkılarını bir rock and roll e, tavrıyla söylüyor söylüyorum. Böyle bir şeyim yaklaşımım var diyor. E, albümle ilgili e, müzik eleştirmeni Andy Gill şöyle bir yorum yapıyor. Bu bu albümdeki şarkılar e, ne Bob Dylan'ın ne başka bir kişinin daha önce yazdığı hiçbir şeye benzemiyor. E, otorite karşıtı bir sin, sinizm içeriyor ve e, insanı ısıran adeta bir alaycılık içeriyor. E, ve adeta e, modern yaşama ve Amerikan tarihine tutulmuş bir ayna gibi fakat bu ayna aynı zamanda o şeylerdeki Luna Parklardaki e, görüntüyü bozan güldüren aynalar gibi e, hem bir ayna tutuyor hem de onda e, normal bir görüntü görmüyoruz. E, bir hikaye anlatımı var ama hikaye anlatımı e, ikide bir e, çok tuhaf ve e, sürrealist hatta absürt denebilecek e, yönlere gidiyor. Adeta bir hikaye anlatımı devamlılığı konseptiyle de alay ediyor. Yani aslında Bob Dylan e, her şeyle alay ediyor. E, bunu ama e, işte bir, bir ucu Arthur Rimbaud'un şiirine giden, bir ucu e, Jack Kerouac'a giden e, yepyeni e, bir e, söz sanatıyla yapıyor e, ve de işte 60'lı yılların e, 60'lar nihayet bu albümle başlamıştı e, dedirt, dedirtiyor bize. Başka sözüm yok bunun üstünde <laughs> Sayın Hakim. Peki. Ee, güven orada mısın var mı diyeceğim. Ben buradayım. Mahir'in de söyleyeceği başka bir şey yoksa o zaman e, çıkıyoruz demektir. Belki ben de çıkarken e, Highway 61 e, Revisited'i çalmaya başlamıştık. Bu e, bir duble yol. E, 61 numaralı yol Amerika'yı kuzeyden güneye doğru kesiyor. Daha önce de bahsetmiştik. Minnesota'dan e, başlıyor. E, Bob Dylan'ın e, doğmuş büyümüş olduğu yerlerden ve e, St. Louis'den Memphis'ten filan geçerek Mississippi Deltası'nın içinden e, New Orleans'a kadar gidiyor. Yaklaşık 2500 kilometre e, uzunluğunda bir yol. E, bu e, Route 61 diye geçen yolun öneminden, müzik dünyasındaki öneminden yine ileride bahsederiz. Fakat e, zamanımızı doldurduk. Zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında bir pazar günü daha Altuğ Güzeldere, Mahir Ilgaz ve ben Güven Güzeldere'yi dinlediniz. Haftaya Highway 61 Revisited albümünü e, üçüncü şarkısından itibaren It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry'dan başlayarak çalmaya devam edeceğiz. Programımızın duyurularını Twitter'da e, görebilirsiniz. Zamanlar değişirken ya da Dylan Altıya Açık Radyo etiketleriyle. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Berhem Baltaş'a teşekkür ediyoruz.